Munduko Bankuak bihar eginen du Innovate for Climate konferentzia barakaldoko beken. Eta horren arira protesta deitu dute Euskal Herriko hainbat antolakunde eta kolektiboek. Joan den astean munduko bankuari ez izenpean aurkeztu zuten deialdi bateratu bat. Besteak beste, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistek, NATO eta Eberen aurkako egi ekimenak, eta Euskal Herria bizirikek. Mundu osoko egialdetako agintariak, baita inbertsio funtsetako eta in, teknologiko pribatuetako nagusiak elkartuko dira, maiatzaren ogoita irutik, ogeita bostera. Aiek diote, krisi klimatikoa bojokatzeko beharrak eta inbertsio posibilitateak elkar lotzeko helburuz biltzen direla. Baina posible hote da, krisi klimatikoari atera bide bat emaitea liberalismo ezin garatu batekin. Interes kapitalistak eta ingurumenaren babesa kompatibleak ote dira. Munduko bankua, FMI eta munduko merkataritza erakundea bezala, sortu dira oligarkia finanziario internazionalak bere interesetako politika ekonomikoak plantan ezartzeko. Ez dira ez biltzen langile klase osoari bizi balintza hobeak eskaintzeko. Instituzio horien eta banku zentralen bitartez, oligarkia finantzarioak langile klase osoaren pobretzea bultzatzen dute. Haiek dira, lantxarien apaltze horoko jaren arduradunak. Eta zorpetze masiboa eta zerbitzu publikoen desegitea bultzatzen dutenak. Lahialdi klimatikoa negozio eta merkatu behiak idekitzeko posibilitate bat baizik ezta oligarkia finanziari horintzat. Adibidez, energia behiztagarrien merkatua, inguru naturalak suntsitzen dituzten makroproiektuak, mega bezala, klima laketak kolpatu dituen lujalde pobreen beheraikuntza eta abar. Bera, zentsatzen dira sinestarazten, haiek sortu duten arrazoa haiek ahainatuko dutela, bide beretik dirua metatzen segitzeko. Ekoizpen kapitalista irrazionala da eta era, irabaziak metatzeko dinamikak baizik interesatzen zazko.